Filma bat aipatzen dugu goizuntan Donostiako zinemaldia urbiltzen ari da ere eta hortan eh, aurkeztua izanen da non filma Ipar Euskal Herriko kide batzuek eh, eh, egina ez hemen, baina mosetasun gehiago emanen dauzkigu gurekin den ko zuzendariak einaut kastane egunan? Egunan. Filma hori, pixka bat xetasunetan sartu haitzin, pitsa, aibatzen aldakuzu, <laughs> eh, erraiten lima da. Juzgat, laburpen bat edo zer den historioa? Mm, bai, eh, ba beti zaila da bi hitzetan labur biltzea olako historio bat, baina hasiko naiz eh, berba hasierarekin. Uh, <laughs> beraz, hasten da, historio hasten da um, konfliktu sozial baten ondorioz, uh, enpresa batek uh, bere, bere ateak izten ditu, eta ikusten dira langile batzuk uh, eh, aseretuak eta eta kesatzen batzuk uh, eh, Kontet edo bekio sentitzen dira be, konfliktu luze hori bukatzea eta beste batzuk uh, eta eta idubitzen zaie ebe uh, borokatu direla ezertarako, zer nahien lan postua galdu Beraz, uh, argatxean langile batzuk eta lagun talde bat afaltzen dute algarrekin, uh, eh, porrota eh, ospatzeko erango du, eta eta edaten dute, eh, piskat erretzen ere, eta mm, afariata gero bikote bat sartzen da. Etxera, eh, aurrek eskola baitute biak jamunean, eta txakurrek gelditzen dituzte kontrola alkolemiaren zat eta eta hor Brunok protagonista ejango du filmaren titulua non hori ez hori eta uko egingo dio kontrolori eta uko portizki Gai hori eh, langile munduan eh, pasatzen da bai. hori nahitara nahi zenuten eh, zentzu joan eh, langile mundua deskribatu edo? Baita ez horrekin hasten da eh, bai zeren gu mundu hortatik etortzen gira, simunekin. Eta ez zeren ez dugu bakarrik hori kontatzen ez dugu langile mundu hori bakarrik uh, deskribatzen. Nahi genuen ere kontatu uh, eh, uh, laguntale batean zer gertatzen den olako, uh, olako egoera bat gertatzen derarik, olako... Uh, ola, uh, Betidanik ezagutzen duzun lagun bat, uh, zartatzen bada, zer egiten duzu azkenan. Mhm. edo saiatzen duzu ba pixkat uh, puskak <laughs> biltzea, edo, edo zer nahi keri horretan sartzen zira ere, zeren uh, jingarria idurgen. Mm. Lekua ipatzen da, erran eh, pitsa mhm. eman duzu, ez mm ipar euskal Herria da, edo hartu duzu, e, ez da importanta, berba da. Bai, importanta da, ez dugu uh, grabatu hemen euskal Herrian, egin dugu Cap dela uh, frantziako hiri txiki batean, Eta nahi genuen kontatu ere eh, hori uh, uh, ahaztutako lujaldeak. Uh, eta... nun, da hori, Kapdenak? Kapdenak da uh, Frantziaren erdialdean, Lot departamentuen. Hmm. Ostean, haipatu duzu Simun, da Simun uh, ezagutzen hmm. dugun uh, antzerki laria. Eta berak du historioa idatzi naski, mhm nola abiatu da um, histori hori, nondik abiatu da proiektu <laughs> Pertsonalki hasi eh, da taberna batean, uh, Simon etorri zait uh, gidoiarekin, zen bai berak idatzi du historia. Ejanez, uh, be labur metrai bat idatzi zuela. Hasi nahi zirak urtzen, uh, bera ala gustatu zait historia, ta, eta bero egin bat horri aldeta gero, ejan uh, diot, uh, historia zintzela kontatu gehi <laughs> minututan eta hor hasi luze bat lan zen. Eta zuzendaria zira, Mai. zertan bere zituazira jadanik, eh, ekoizle zira edo hortan aizan zira jadanik? Mm, hortan ari naiz bai ikusentzunezko ekoizpenak egiten ditut, uh, eh, bauten presat siki bat, eta gehien bat espotak egiten ditut, beraz uh, labur, labur metraiak. Bezure lehen esperientzia da, bai, filma bai, duze bai. batean. Bai, nirea, bai simunena, hola, zuzen ari Uh, bai, denena mm. ostatua aipatu duzu, aipatu duzu uh, zera testuaren irakurtzea. Bai. Gero, hortik uh, filma luze bat egin arte, nola, nola iraganda, nola bai. joan da, eruk bai, bola onditzen. Bai, bai, ja, fase hainitz, proiektua muntatzeko, hasteko dirua, sekatzen oso, eta, eta lehen proiektu bat denez, ez dugu aktore famaturik eta guzti, beraz, piskatzaila zen, eh, diru laguntzak lortzea, eta ez ditugu lortu. Beraz, uh, eh, guaurek eh, ekoiztu dugu, um, Le Petit Adepen uh, aldudarreko e, eh, kidekin ere, eta eh, e, kapdenaken den elkarte batekin e, eh, derriak lehiblo, haiek asko lagundu gaituzte ere. E, ja, egin azuten olako bat? Ez, inoiz haiek e, gehien bat antzerkian ari dira, mhm. Eta, eta inoiz ez ziren sartu olako ekoizpen potolo batean, eta fikzioko eta zinemako ekoizpen batean auto ekoizpena ez delaik eh, laguntzarik edo bere mhm. alako diru laguntza hundirik mhm. eskuratzen al, Uh, jakitate guti dut hortan, ala ere beti aipatzen da filmetan, uh, ahal hainitz behar dela. Bez, Bai, be, di, hori da, azkenan, diru gutxi genuen, baina almenak uh, zeren, bai, ez genuen diru asko, eta hori kasik erresten du, zer nioiten zira ikustera eh, teknikari bat, edo aktore bat, edo, edo ez dakit, behar duzu etxe bat, edo, eta erraiten zu, be, bera, eh, proiektu hori dugu, baina ez dugu dirurik. Nahi bauzu, eh, ekartzen alizugu gazna zati bat, <laughs> Sagarno xagarno boteia bat, me gauzan dirik ez eta eta eta beraz proiektu hortan sartzen bada eh, zerbait berezi bat azkenan sortzen da. Hmm. Arreman berezi bat. Eh, jadanik arremana bat zinuten eh, herri horrekin, eta maiten du, bai. importantea dela, hor, egin den zuen lana bai, jendeekin bai, eta... Bai, du asko, zeren petitat depent, bereziki ezagutzen zuen Fred Sanzer, beraz, elkarte horren zuzenaria, hango du eta duela aspaldi eh, elkarrekin lan egiten zutela eta eta eta ala, bai, hori asko zerreztu mhm. Eta jendea implikatu da... Asko, asko. jende ibili da filma horren inguruan? Asko, bai, um, irri, eri, uh, eh, irri txiki hori bos mila biztan lehitu eta, eta bosteunek eh, parte hartu ze <laughs> filma, bai, asko, asko. Bo, han badakizue sartziak egin egin dituzela zineman, <laughs> bai, proiektatu dugu, jadanik uh, eh, indute festival bat hor, uh, bezala, eta eta proiektatu dugu, gero uh, filma ezen bukatua, eta azkenean uh, jendeak ez du ez du filma behiratzen, baizik eta haien filma erraiten dute bezala, da haien filma azkenean zeren parte hartu dute, uh, barnean, eta eta hala ikusiz ba etxe hori beiran irauzoaren etxea da eta ez dakit mm -hmm. historian ez dira kontzentratzen baizik eta e, bizitu izan duten e, urbiltasuna e, badute filma bai, bai, bai, eta mhm. Mhm. Mhm. E, Bada, galdera bat, arre ere egiten dena, zoek egileak edo proiektuaren astapenekoak Euskaldunak ziste, bai, bai Fusanaiak, bai mm zu, eta erabakituzue frantzesez egitea, bai. filma hori, Autori hori zendako? Euskaraz ez duten ikusten hori? Zendako uh, zonbait jazoien gatik. Eh, lehena da idazterakoan, uh, Simun uh, historia idazten zuelarik, pentsatzen dut behiadanik uh, imaginatzen zuela hiri hortan eta azutako uh, batean, hori gauza bat. Eta gero, zer ez euskaraz, eh, eh, zer ez euskaraz, um, Ez dut zin eh, galdera ez duzuela egin zuen buruari. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. E-, egin dugu eta, eta, eta nahiko pixinplea da, ez genuela nahi uh, egoera politikoarekin lotu eta nahiko uh, zen, pixkat... Lotzea, be, bai, Borroka armatuari edo, edo kale borrokari. Eta hori ez genuen nahi, zeren eh, be protagonista, eh, eromenan, sartzen eromenan, eh, azkenan ez da bate kalkulatua politikoki, eta, eta, eta beraz horretik ez duen Euskaragena. Euskal zinema gintzan mhm. eh, jakinak dira zoin diren zailtasunak, mm edatzeko, banatzeko, mm. uh, janik zaila da ololare, eta izkuntz kipituetan oraino gehiago, horrek ere pixka bat uh, eh, lotxatu zaituzte? Ah, lotxatu ez, bate, uh, da, da historia hau, uh, ezken nahi wala, euskaraz kontatu, Eta ez du egin nahi bate, eh, ez dela uh, Euskaraz egiten badugu, ez du egin nahi ez dela unibertsala izaten al, eta ez dut uste, hola dela. Eta gure <laughs> urrengo proiektuak naiz eh, eta sekretuak izan Euskaraz izango dira. Hara du, badera beste <laughs> filma bai, proiektu bai, bai, bat? buruan, buruan. Buruan, buruan ados. Bai, bai. E, Bela danik, oraikoa ipadezagun, zinemaldian emanen da, mhm. Donostiako zinemaldian, hori eh, nola hartu duzu, gomita hori? Nola hartu behar. Nola lortu behar da? Garaipen bat bezala hartu dugu, zeren... Eh, Borrokatu ziste, izaiteko? Borrokatu... Baita ez, azkenean... Edo eh, komunikazio lanak indute, hek dutela bazela... Ekoizpen bat, hor? Mm, bai, sartu gira, hola, azkenean be proiektatu dugu... Parixen eta elkartu gira somait profesionalekin, eta batzuk errandute, ba hori, e, zela zerbait, eta merezizuela han presentatzea, eta sartu gira, bo, ate txikitik, sartu gira, lere, hor gira. Eta, eta guretzat bai garaipen bada hori. Ze iraupeneko filma da? ordu terdi eta zerbait. Eta lau emanen eh, dela, errandatazu? Bai, eh, bai donostin mm, lau aldiz emango da, igandean, oh, urrengo igandean. Facebook bat sortu dugu eta uh, eh, epinitugu uh, uh, e guztiak. Frantxexez da, eta itzulpenekin, eta bat zenbat Bai, azpititurekin izango da, bai euskaraz, uh, inglesez, eta espanolez ere. Berriz filmaren mamian sartzeko, mm -hmm. duzun maneran filma aski iluna emaitzen du, mhm. dela, ez dakit, badituzuen inspirazio iturri batzu, edo... Asko, asko txipitatik uh, eh, behiratzeitugu filmak, eta beraz baira, ba, ba nasketa bat hor, eh, beraz bai, inspirazioak baitu, denetan, azkenan. Eta nola sortzen den hori ezin da ezin da erran, eh, inspirazio guztiak zure baitan hartzen dituzu azkenean, eta eta ala ezin da espikatu nola egiten den. Gai soziala, ala ere, erran duzu, gai soziala eta simun eta zure ala ere, uh, fe, zuen baitan badu importantzia gai horrek, zenta erran duzu mundu hortatik heldu zinez dela. Bai. Aski naturalki, eh, bo, simunek edu idatzi, bai. sozial gai bat hautatu da. Bai, gai sozial bat, eta genera kontatzeko moduan ere, eh, nahi genuen eh, ez justuki iluna izan, mea koloretsua naiz eta iluna izan filma, nahiko mhm. koloretsua da, eta gehienetan, uh, eh, orain gehiago ere uh, frantxez langile mundua deskibatzen erarik, nahiko iluna da, jendak ez daki untsa hitz egiten, eta guzti, eta guk, Etortzen gire mundutik ez da bateola, da, da koloretsua, da eh, jendeak bakite hitz egiten, baituzte hitzak ba, eta eta hori kontatu nahi genuen, ere? Filma ilun eh, bezain koloretsua, bai. beraz, hola, hola labur bilduko dugu. <laughs> oh, yeah. Ba, eniaut eh, eskertuko zaitugu, filma horretaz mintzaturik, eta suerte hon segidaren az, azken gauza bai, bat, bai, Eh, uh, Donostita gero, eh, hemen ekoiztuko dugu ere, eh, hemen banatuko dugu, uh, Euskal Herrian. azaruan, beraz, uh, ala, etorri, eta emango dugu uh, Euskal Herriko zinema guzietan. <laughs> Ados, edekki, baina otkazan nien eta segi daun. Mileskar.